Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit. <laughs> Benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.0. El treball d'Arturo Delgado al front del control de sou i saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en les nostres eh, eh, aplicacions per a dispositius mòbils, en Android i en Apple, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977 www.radiotrinitat.com Per tant, eh, és eh, el nostre, eh, la nostra manera d'arribar eh, arribar fins a vosaltres i també hi ha una altra en la que podeu intercanviar amb nosaltres informació i podeu intercanviar amb eh, nosaltres qualsevol tipus eh, d'opinió el Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit. On en el dia d'avui la pregunta que estem eh, fent és molt clara i molt senzilla. Com penseu que quedarà el València finalment en la Lliga? Penseu que es classificarà per a la Champions? Arroba esports97nit, arroba esports97nit és eh, el nostre eh, eh, Twitter per a que pugueu expressar les vostres eh, opinions. Li vinc pegant moltes voltes al cap, sincerament. Des que ahir, al voltant de les 9 més quart, 9 més 10, eh, Jesús Gil Manzano xiulava la fi del partit entre el València i el Celta de Vigo, eh amb empat en el marcador, li vin pegant moltes voltes al cap. Sobretot en com afrontar la setmana i com afrontar els programes. Mireu, que el València ahir va errar és una evidència indiscutible. Que el València ahir se va complicar perillosíssimament la vida és una evidència indiscutible. si més no, també crec que és el moment d'aparcar-ho tot. I quan dic aparcar-ho, no dic soterrar-ho, però sí aparcar-ho. Per a mi seria molt fàcil, per exemple, ara que se necessita unió, perquè la necessita el València per arribar a la Champions el dissabte, i tenint en compte que el club ens ha menyspreant durant tota la temporada, per a mi avui seria molt fàcil començar a traure brutícia i a intentar desvirtuar lo que ha de ser l'objectiu final, Què és la Champions. I eh, jo crec que d'aquesta Champions eh, no, anem a dir, no vaig a dir que mengem tots, però sí vaig a dir que és una situació que ens convé a tots. Lo fàcil ara, que el club demana unitat i unió, seria respondre-li amb el mateix respecte que el club ens ha dedicat aquesta temporada. Però crec que continua el moment, o arriba el moment, d'arrimar el muscle. I després ja passarem factures si fa falta o ja elaborarem cuites. Però ara, l'únic objectiu és que el València es classifique per a la Champions. Va molt per a l'afició, va molt per als mitjans de, de comunicació, no és el mateix ser una ciutat de Champions que no ser-ho, per tot el que suposa i arrossega, va molt per al club pel drama financer fonamentalment que suposaria l'any que ve al respecte del fair play financer no estar en la màxima competició, o sigui que l'únic objectiu és que el València dissabte, 6 i mitja, per cert, des de les 5 i mitja de sintonia i des de l'estadi Juegos del Mediterrani, guanya sí o sí a l'Almeria, que juga la vida. Ara no queda una altra. Lògicament, en temps de tertúlia i de debat, entrarem en què li va passar ahir al València. I sobretot buscarem solucions per a que lo que li poguera passar ahir de dolent no li torne a passar este cap de setmana perquè este cap de setmana no hi ha gust enrere. Este cap de setmana... Eh, perdó, no hi, ha, no hi ha tornada enrere. Este cap de setmana no hi ha possibilitat d'esmenar errada. Este cap de setmana és a 90 minuts, a vida o mort, a una victòria. Una victòria te dona la Champions, una derrota, no anem a dir que te la lleva, perquè hi hauria que esperar el que fa el Sevilla en Granada. Perdó, el Màlaga. Però tot el que no sigui una victòria és ja eh, caminar sobre el fil i pràcticament tancar d'aquesta possibilitat. El València necessita la Champions com l'aire, com el respirar. I no anem a ser nosaltres els que fiquem les traves que ens han ficat per arribar a aquest objectiu. Tots volem la Champions. Nosaltres els primers. Perquè crec que, sobretot, ho mereix l'afició del València Club de Futbol, que ha estat recolzant incondicionalment el seu equip, passarà el que passarà. I encara que siga tan sols per aquesta afició, el València mereix tancar l'any sent creditor, com a mínim, a la possibilitat de jugar o de jugar-se la quarta plaça en aquesta prèvia de la Champions League i després, si és possible, en estiu, rematar-la amb eh, la Champions. Així que, senyors i senyors, comença la setmana de la Champions. I com deia, no anem a ser nosaltres els que fiquem traves ni els que desvirtuem este objectiu. Crec que la Champions és necessària per a tots. 11 i 37 és moment, com sempre, de resumir l'actualitat en 5 punts. La Champions passa per Almeria. Després de l'entropessada i davant del Celta, el València es veu obligat a guanyar l'Almeria per tal d'assegurar el quart lloc. L'equip estarà arropat per la seva afició, a la qual el club subvencionarà el desplaçament. André no, Enzo pot ser. Després de les proves realitzades al portuguès, descriuen una lesió a la cuixa de la cama esquerra que l'impossibiliten jugar dissabte. Enzo té un esguins al muscle i podria arribar per al partit decisiu. Hernández Hernández xularà el col·legiat canari serà l'encarregat de dirigir l'últim partit del campionat. El València ja li xula l'empat a un davant del Granada a Los Cármenes. Salvats i altra cosa. El llevant va setzellar ahir la seva permanència en la primera divisió i pot dedicar-se a altres coses com planificar la propera campanya o recolzar el seu filial immers en la sense segona B. S'enfrontarà el Tarazona i el míster Miguel Ángel Villafaina ho valora d'esta manera. Cualquier rival que nos pueda tocar eh, tiene un contexto de de dificultad y yo creo que, que al final eh, un equipo que logra meterse entre los cuatro primeros de, de su grupo eh, pues se merece todos los respetos y seguro que será un equipo que nos pondrá cosas muy difíciles. Decepció i obligació. Quasi ridícula la manera de perdre dissabte de València Bàsquet davant Bilbao. Ara hi ha obligació de lluitar per la cinquena plaça. Tot passat per València, guanyar Fuentlabrada o Pedre i que també passa el joventut. 11.39. 11 i 39, ara sí. Vos recorde com quedarà el València eh, quart, tercer o cinquè. Es classificarà per a la Champions arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Que fa una pausa per a la publicitat i de seguida entrem a desenvolupar tots aquests temes i molts més. Així, en la 97.7, fins a la una de la matina. estás buscando un deporte diferente para ti o tus hijos, lo encontrarás en el Club de Esgrima Mediterráneo. Sal de la rutina, mantente en forma y vive la emoción de la esgrima. Y para los pequeños de la casa, iniciación en un deporte que le aporta valores añadidos como la disciplina, rapidez, concentración y reflejos, a la vez que se divierten. Infórmate de sus flexibles horarios y clases particulares en www.esgrimavalencia.com calle Justicia número 2 de Valencia, entre la Plaza Porta de la Mar y Puente de la Exposición o en el teléfono 629 629 232. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Un año más llega la Carrera Solidaria Popular de Cruz Roja en Valencia, una carrera para ayudar a los más necesitados. Este año podemos participar todos. Únete y marca la diferencia. Domingo 7 de junio, en Valencia. Contamos contigo. Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte, medios patrocinadores oficiales de la carrera. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono para de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua Radio. Les 11 de la nit i 42 minuts. Vas molt ràpid perquè vull que estigui una eh, comunicació amb un psicòleg esportiu, José Carrascosa, eh, per a que ens conte. A mi, València, per a mi, ahir, eh, se va precipitar. Se va notar la joventut de l'equip en Mestalla. Eh, I vull saber com el València, com un equip que és el més jove del campionat, ha d'afrontar, què s'ha de fer i què no s'ha de fer una lluita a 90 minuts. Ara li preguntarem a José Carrascosa, eh, que és un dels millors psicòlegs esportius que tenim en este país i que segur que ens dona algo de llum. Molt ràpidament, el València subvenciona el viatge a Almeria per als seus abonats. Se podran eh, pagar en l'entrada 30 euros i després el València subvenciona als abonats eh, el viatge i el segur de viatge cap a eh, Almeria. Eh, el número d'entrades de eh, que se posaran a la venda dime que serà unes 300, encara que eh, ja s'han venut algunes. La València disposa aproximadament d'unes 700, però vol mil més va ser quasi impossible, eh, eh, perquè és normal. Vull dir, si el València se jugara la vida contra el Real Madrid, penseu que el València faria ben vendre entrades a l'afició del Real Madrid? No, lògicament. Si l'Almeria va jugar-se la vida, perquè l'Almeria juga la vida Ojo a lo que pasa el dicho amb el TAS y el TAD. Ojo. Lo normal es que se llueve la vida. lógicamente lo que no van a hacer es donarle entradas entrades la afición del Valencia Van a intentar que el juego del Mediterráneo eh, eh, siga eh, una olla de presión y un infern para Valencia. O sea que va a ser muy complicado pero bueno, el Valencia continúa a espera de saber si Almería le va donar de entradas o no al Valencia Club de Fútbol Eh, Proves mèdiques, André Gómez i Enzo Pérez. Mireu, eh, Enzo Pérez és un esquins eh, en la clavícula del muscle dret, pendent d'evolució, i André Gómez lesió en el recte anterior de la cuixa de la cama esquerra. Mm. Bàsicament, per a que ho tingueu clar, André Gómez, a excepció de Miracle, no va arribar, i jo crec que no arriba, al partit d'Almeria i Enzo Pérez poguera ser que sí, que sí que arribara al partit del dissabte a les 6 i mitja. Partit eh, que xiularà Hernández Hernández. Canari del València enguany li ha xiulat un empat a un davant de Granada amb expulsió polèmica de Paco Alcácer i després li ha dos partits al conjunt de l'Almeria. Empat a un davant de l'Espanyol i 4-0 davant del Barça. I com dèiem, hi ha que esperar en teoria, eh, el dijous, o el dimec, avui és 18, no? 19 o el 20. El, el dimecres i el dijous dictaminarà el TAS. A veure què passa amb aquests punts de l'Almeria. Curiós, eh? Començar el llevant pendent d'aquests tres punts i acabat el València pendent d'aquests tres punts de, de l'Almeria. Però eh, tenim ja línia i vull parlar amb José Carrascosa, que és psicòleg esportiu. Podeu eh, consultar eh, moltes de les coses que fan a la seva pàgina web www.sabercompetir.com i ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Hola, José, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, Manolo. Bueno, a mi ahir la impressió que me dona i el que parlarem molts dels companys és que el València se li nota la joventut en un partit clau. Per això te vull preguntar, creus que el València, que és la plantilla més jove de primera, pot acusar un cara o creu a 90 minuts, que és el que va tenir el dissabte? Jo crec que no. Crec que no perquè A ver, el trabajo que ha hecho durante toda la temporada ha sido bueno, ha trabajado a muy buen nivel y sobre todo pienso que está bien dirigido, bien dirigido. El yo creo que no solamente maneja bien al equipo en la cuestión táctica, sino también es un buen líder y de hecho el equipo ha competido bien, ha competido bien tanto en casa como fuera de casa. La gran pregunta, eh, eh, lógicamente, José, es sobre todo mes que se ha de fer que això és cosa probablement de l'entrenador i de la gent del seu mm. grup més pròxim de treball eh, la teoria, les pautes des del teu punt de vista i des de la teva experiència fonamentalment, segur què és el que no s'ha de fer en, perquè, per exemple, jo he llegit molts llibres biogràfics d'entrenador i sempre te diuen que per a un partit d'història especial, per exemple, el que no has de fer mai és canviar la teua tàctica o les teues idees perquè si no l'equip és, és el primer que se desbarata perquè tu el missatge que dones és possiblement d'incertesa, d'inseguretat. És a dir, què coses no s'han de fer com a punt de partida per a que l'equip estiga sencer i mentalment centrat per a un partit com el, de, com el del dissabte? Mira, lo primero es, eh, es una final. Se trata de una final. Correcto. Y hay que saber jugar las finales. Y las finales no se ganan volviéndote loco, cambiándolo todo, porque entonces generas dudas y haces que la gente no acabe de confiar, ¿no? Entonces, eh, tampoco se ganan las finales mirando lo que se puede escapar y lo que puedes perder, sino yendo de cara por lo que quieres eh, con todo y haciendo lo tuyo. Lo digo porque, a ver, la idea sería, el Valencia tiene un patrón de juego, ha trabajado de una manera que además está ahí precisamente por, por ello. Y entonces, bueno, centrar, centrar toda la preparación en, eh, en, en la tarea que les ha traído hasta aquí, en reforzar la confianza, sobre todo en mantener la ilusión, incluso el, el, vivir el duelo con el rival en sentido siguiente. A ver, eh, así te lo explico. Mira, eh, el la clasificación dice que el Valencia es muy superior al, al en puntos, en puntos. Entonces, lo que hay que hacer es, desde el minuto uno, meter al rival en dificultades, eh, hacerle que se equivoque y por ahí se empieza a ganar el partido. Y eso es desde la tarea, teniendo la tarea muy clara, y yendo a por el rival. No estamos hablando de cuestión táctica, estamos hablando de mentalidad. ¿eh? En un grupo eh, tan heterogéneo y con veintipico futbolistas eh, que ya sé lo que vas a responder pero cree que es botame que la gent pica y jugadores jugadores que pueden necesitar eh, Más atención por per del cos técnico eh, a una final, Como se com dius, eso es una final, eh, que la resta, o a també pot establecer diferencias desde del grup y no es bo? No, no. Mira, los buenos entrenadores saben, y los futbolistas también, que no vale café para todos. Pero no en estos partidos importantes, en cualquier partido. El jugador emocionalmente cada jugador es diferente y requiere un trato personalizado, yo te diría diferente también, ¿no? Entonces hay jugador que necesita la palmadita en la espalda y necesita un, empujón cariñoso para que acabe para que acabe dando lo mejor de sí mismo y hay otros jugadores que son autónomos, no necesitan eso e <laughs> incluso les molesta el que el que puedas estar demasiado encima de ellos. Mm, es importante, perdona, es importante, muy importante en un partido de estos, bueno, siempre, ¿no? En cualquier partido con estos, la complicidad, ¿no? Entonces también yo creo que, por lo que se ve desde fuera, el grupo es un grupo cohesionado, es un grupo que van todos en la misma dirección Entonces, esa complicidad es fundamental en un partido de estos para sacarlo adelante. Sí, ahí a como dices tú, ahí se que en unos sí té molta complicitat amb el grup i el grup amb el segundo entrenador, eh? Escolta, eh, José, eh, un parell d'últimes preguntes. La primera, no sé si la paraula és ansietat, es pressió, si té altra acepció. Eh, és la l'ansietat o la pressió, o com tu vulguis denominar-la, que és el que saps, que va patir Almería, que es juga la vida per no baixar, a l'ansietat o la pressió que, i no te, no te dic si una és, una és major que l'altra, te pregunte si són diferents o en la seva essència, en l'arrel, són el mateix. La que va patir el, el, el Alberia per aconseguir el seu objectiu, que és no baixar, i la que va patir el València per aconseguir el seu objectiu, que és classificar-se per a la Champions? Jo crec que tu l'has matizado bien. És, eh, és, una, és una dificultat diferent per a cada uno, uh -huh. no major ni menor, perquè eh, cada equip disputa sus objectius en el último partido y tan importante es para el Valencia, la Champions, como para el Almería la permanencia. Entonces estamos hablando de ver quién de los dos gestiona mejor esa dificultad. Y el que la gestione mejor, yo entiendo que también el, Valencia es un equipo con más talento y los jugadores con más talento también suelen tener más confianza, ¿no? Entonces, yo creo que no, va a ver que no va a haber problemas. La agencia tiene que marcar la diferencia en ese partido. ¿eh? La confianza está en saberse capaz de, meter al rival en dificultades. Esa es la confianza. La confianza no es sentirse bueno, sino sentirse capaz de trabajar más y mejor que el rival. yo creo que por ahí hay que trabajar la confianza del equipo, ¿no? En cuanto que eso, la, la tarea la tengan clara, se sientan capaces de hacerla, vayan la hagan y metan al rival en dificultades. Eh, y ahora sí les dos últimas. Eh, la primera, em, el Fed que el último partido que tu podías haber tancat eh, la Champions davant del Celta tisquera malament i mostrarles que no dominares ve el stems del partido, cosa que sí había fet abans el Valencia, eh, pasar factura esta semana i de guerra a dissabte? Sí, podría pasar facturas si se hiciera un trabajo no correcto. Por ejemplo, insistir mucho en los errores, en, los eh, lo que no se ha hecho bien en el partido del Celta, yo iría más por lo que se ha hecho bien a lo largo de la temporada. De manera que eso quede bien claro, se focalice la atención en cómo el equipo ha sido capaz de trabajar y vaya por ahí. Eh, y la última de la silla. Eh, ¿Y quién quina presión o de quina manera va a tener presión o, con o lo que tenga que ser la dificultad el colegiat, que también es una parte importante este, de este partido Bueno, yo te voy a decir mi opinión. ¿eh? Eh, los colegiados, a nivel emocional, ¿eh? son menos preparados, porque ellos tienen mucha formación de reglamento, eh, técnica, tienen también ah, muy buena condición física. En la formación del árbitro no va la preparación psicológica, no está. Eso es así. Entonces ellos, digamos, mm, con su carácter y su experiencia se van haciendo. Entonces, por eso eh, cada árbitro gestiona de manera diferente partidos de efectivamente y te das cuenta que hay hay árbitros que no pueden con ella en algunos partidos no bueno yo creo que a veces en este en este aspecto de la de la presión del árbitro es casi como una moneda al aire ¿eh? te puede salir bien te puede salir mal José, pues yo creo que ha sido una charrada más que su cosa y más que aclaratoria la que han tenido en tu de cara al partido, a la final, que el Valencia ha de jugar a 90 minutos, cuando dèiem, la plantilla más joven de la temporada. esperen, que con está eh, está està y es el que sabe, que es José Carrascosa, no le pase factura. yo, mira, es que además os, diría que el equipo se ha ganado el que la gente pueda, estar confiada. El equipo ha trabajado bien, se puede ser optimista, se puede ser optimista. el equipo a dar argumentos para decir, bueno, su equipo que puede, que puede competir bien. Está clarísimo. Gracias, José. Muy bien. Sí, con el José Carrascosa y además, que, consultar todo lo del coaching, todo lo que fa José en la seva patina, www.sabercompetir.com, que es la patina de José Carrascosa. Eh, rápidamente, rápidamente a tancar la información del Valencia de fútbol, a eh, tancaba el filial la seua salvació, dos 2-8 equipo de Curro Torres. Curro Torres s'ha de sentar a parlar de la seva continuïtat. No la té garantida. Tenia contracte per una temporada, acaba la temporada, ara que s'ha el filial, té que sentar-se amb el València Club de Futbol per a saber eh, quin és l'objectiu i si comptem amb ell. En principi, la percepció que té Curro Torres és que no va haver massa problemes. Després veurem què és el que pensa el València Club de Futbol. Però, com dèiem, ja que anar a tranquil·lament parlar del que és el partit d'Almeria, que a partir d'ara és l'únic que pràcticament ens va a centralitzar la nostra, el nostre programa i els nostres eh, esforços. Sí o sí, n'hi ha que guanyar a Almeria, que és on el València Club de Futbol es juga la vida el dissabte. Tanquem de moment la informació de València. Hem de parlar del llevant. Eh, dèiem, pràcticament ni puntuant el llevant va, va patir problemes eh, era una evidència. Bueno, doncs se donaran tots els resultats eh, per els quals al final Llevant una Esportiva, tot i ahir perdre 2-0 davant del Deportivo de la Coruña, està salvat de categoria. El Llevant una Esportiva que ja pot dedicar-se bàsicament a la temporada vinent, a la que ve, a planificar-la ja, amb un Manolo Salvador que sembla que amb forces renovades té ganes de continuar i de fer un bon equip de cara a la temporada vinent amb les armes que té, i ahí Manolo Salvador se maneja millor que ningú. I a partir d'ahí, un llevant Unió Esportiva que, eh, eh, per exemple, torna a sonar en l'òrbita novament, o fan sonar en l'òrbita del llevant novament, el nom de Brian Ruiz. No pogué ser este hivern, però el llevant no perd de vista Brian Ruiz, i me diuen que Brian Ruiz tampoc perd de vista el eh, llevant Unió Esportiva. Per tant, estarem pendents. Per cert, un altre més de la Lliga, i se partit que no es jugarà de l'última jornada, llevant ells, on els dos equips podien donar-se un homenatge davant les seues aficions, ficar-lo a una hora per la nit, deu i mitja, no hi ha problemes de res, bueno, pues la Lliga és tan intel·ligent que trau i s'horari del partit de les 6 i mitja, perquè són se juguen els partits on hi ha algun joc, i el posa a les 4 i mitja. És una defecació, com diria un castizo com la, man com la manga d'un abrigo. Però, clar, tornem a lo mateix presidents de club, teniu el que es mereixeu. Ja sabeu qui posa els horaris. Pues aneu i li digueu les gràcies, que és el que feu dia darrere dia. Eh, per cert, el filial, avui s'ha sortejat la fase d'ascens de tercera a segona B i l'Atlètico Levante queda enquadrat amb el Tarazona, del grup 17 el de Saragossa, un enfrontament que el entrenador del conjunt filial, Miguel Ángel Villafaina, ha valorat d'esta manera. Sí, bueno, ante este situaciones que podamos controlar, como el tema de distancia, eh, por pues facilidad en cuanto al traslado, de que la distancia entre Valencia y Zaragoza es relativamente cómoda. Eh, después el tema del campo, que es un que es artificial, pero que, lo cambiaron recientemente y a nivel de medidas está bien, pues yo creo que son circunstancias que pues que hacen que el que este rival eh, sea, atractivo de cara, de cara a nosotros, pero también tiene su contexto negativo, que es un equipo que viene una inercia eh, muy positiva y ha ganado siete de los últimos ocho partidos y yo creo que, es un dato que deja entrever que es un rival con un nivel competitivo alto. Pareix ser també que en l'ascens de eh, segona B cap a la segona A, cap a la Lliga Adelante, l'Huracán València ha quedat enclavat en l'eliminatòria davant el Logroñés, l'anada dissabte 23 de maig a les 9 de la nit en la Rioja. 11 i 57. I València Bàsquet. Ai, València Bàsquet. Com se li va escapar el partit del dissabte i com se li va escapar la quarta plaça. Eh, parlem ja amb el nostre company Juanma Romero. Hola, Juanma, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas noches. Bueno, un Valencia Bàsquet que, primer, hem de eh, fer parada en lo de dissabte. Quina manera de perdre un partit eh, del, de, la, de la forma més ridícula possible. Eh, ja va passar en altre partit anterior contra Manresa, si no recorde malament, i li torna a passar el dia clau contra Bilbao, que perds l'última jugada mm, tenint la posició tu Sí, es verdad que ya el, partido estaba a cuesta arriba porque perdías de, tres, quedaban siete segundos, pero bueno, el Valencia Basket tenía la opción al menos de intentar buscar un triple que, hubiera llevado el partido a la, a la prórroga, ¿no? Quién sabe si, si al final se hubiera anotado o no, pero de nuevo yo creo que se mezcló esa improvisación, esa falta en este caso de lucidez del equipo. También yo creo que incluso trasladada desde, el banquillo, el equipo estaba ya totalmente descontrolado durante toda la segunda parte y a remolque y siempre al ritmo que marcó, que marcó Bilbao. Y al final esa jugada fue consecuencia de, esto y como bien decías, ya se vivió en el partido frente a Manresa. Afortunadamente en ese partido Sakic perdonó la vida a Valencia Vázquez y erró el triple que podía haber forzado en la prórroga, pero el otro día ibas perdiendo y, Bilbao además no perdonó en una derrota que, que puede hacer mucho daño al equipo porque ya le impide ser cuarto, pase lo que pase en la última jornada, ser cabeza de serie, con lo cual el Valencia Basket que estará obligado al menos a ganar un partido lejos de la Fonteta si quiere seguir vivo en los, en los playoffs. Eh, per a ser cinquè ja queda eliminada la possibilitat de ser quart per al conjunt taronja. Eh, has de, en l'última jornada, guanyar en Fuenlabrada o en el cas de que pergueres també te valdria amb la derrota del joventut. Efectivamente, ahora hay que recordar que Bilbao está con 20 victorias, que el Valencia Vázquez tiene 19 y que aunque el Valencia Vázquez ganara y Bilbao perdiera, el Basket Average es favorable al equipo bilbaíno y de ahí que el Valencia Vázquez ya va a ser eh, cuarto. Está empatado con el Juventud, como decías, con 19 triunfos. El Valencia Basket va por delante porque le gana el Average al, al equipo verdinegro. En esta jornada hay que recordar que el Valencia Vázquez juega en Fuenlabrada, que el Juventud también juega fuera frente a Sevilla y que también también juega el Gran Canaria, y ahora explicaremos por qué es importante el Gran Canaria, que juega en este caso frente a estudiantes en, Madrid. El Valencia Vázquez será quinto y no tendrá que mirar a ninguna cancha si gana el Fuenlabrada, le dará por tanto igual lo que haga el Juventud o el Gran Canaria, pero ojo porque si pierde su partido para mantener, en este caso, la quinta plaza, tendría que esperar también que el Juventud perdiera su encuentro eh, en Sevilla, porque si no, el Juventud se situaría con 20 victorias, una por delante del Valencia Basket. Esa sería la mejor eh, combinación posible, ser quinto, es decir, ganar en Fuenlabrada y olvidarse el resto, pero ojo porque el Valencia Basket podría ser sexto si pierde su encuentro en Fuenlabrada gana el Juventud en Sevilla y pierde el Gran Canaria frente a Estudiantes. Ahí el Valencia Vázquez sería sexto clasificado, pero podría ser incluso todavía peor, podría ser séptimo si perdiera el partido en Fuenlabrada, si ganara el Juventud en Sevilla y si ganara el Herbalife Gran Canaria en Madrid ante Movistar Estudiantes. Esto se produce porque el conjunto Gran Canario empataría victorias con Valencia Basket y el conjunto insular le gana el Averacha al, Valencia Basket. Esta sería la peor combinación porque el Valencia Basket, quedando séptimo, se mediría nada más y nada menos que frente al Barça, que será segundo clasificado. Si es sexto, su rival será el Unicaja. Y si es quinto, el rival será el Bilbao Basket, el rival que, bueno, fue, fue ahora el equipo que se enfrentó el, pasado fin de semana a la Fonteta, pero con el factor cancha, en este caso, favorable al equipo bilbaíno. Perfecte, Juanma, gràcies. Un abrazo, buenas noches. Tampoc és la millor cara la que ens ha donat aquesta cada setmana el València Bàsquet. 12 i un minut, eh, ja. Entrem en el terreny del debat, de la tertúlia, de l'anàlisi, així a Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio, fins a la una de la matinada. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 3 minuts. Arranca un moment de parar de xerrar, que tenim molt que xerrar, eh? Abans, vos recorde la pregunta, com estem eh, fent en el dia, en el dia d'avui. Com penseu que va quedar el València en Almeria? Penseu que es va classificar per a la Champions? pues, eh, amb tot això, eh, vos esperem les respostes en l'arroba esports en 97 nit. Com queda el València en la Lliga? Tercer, quart o quint es classificarà per a la Champions. D'això i moltes coses més. Anem a xerrar ja amb Jaume Ortí. Hola, Jaume, bona nit. Bona noches amb el company Xavi Mercader. Hola, Xavi, bona nit. Què tal, bona nit. I Jule Montoro, que ja m'ha dit que està venint. O sigui que de seguida per cert, a Montó tinc que agarrar-lo que estic molt enfadat en ell. El tio no fa més que clavar fotos del viatge a Cuba, tio. Però <laughs> Jo le veig i me cago en Toyag i mos. Clar. Però això era la cubeta de la senyora, no? Eh? Bueno, escolta, sí. però no deixa de ser 15 dies que... Home, que clar. Respires. clar. això és igual que anar a la vendímia endur-te pots de, eh, de, de raïm. Bueno, va, que té mala bota, mi home. 12 i 3 minuts. De totes formes, jo li vaig a tirar encara, ara quan arriba així al, a l'estudi. Lo primer, imagina que estem tots una miqueta entre el baixó d'ahir, el canguelo de lo que ve per davant, no sé eh, com definir jo, exactament jo fet... la sensació, i de fet, en les preguntes, perdona, Jaume, que estem fent en el Twitter, eh, hi ha prou gent que no està absolutament eh, rescompensuda de lo de dissabte. Jo d'alguna manera vaig avançar, bueno, lo que me preguntaven ahir sí. en, el, en el Llevant, i jo ho tinc molt clar. Uh mhm. -huh. Imagineu-se que el València, dins de tot el que ha passat, l'objectiu, lògicament, és la Champions i que, i, i que aquest objectiu passa per guanyar-li a una Almeria que en la, la situació és, igualment que juga la vida a dia juga la vida I el, i, i, el València que es juga entonces jo ho dic molt clar jo penso que els dos jugants a la vida uh eh. -huh. té que ser superior que superior té que demostrar per tant el València sí o sí té que demostrar que és un equip d'alt i que té unes aspiracions màximes i la Almeria té els seus problemes d'acord però és que si te donaren i no tenes l'altra eixida com no la tenim és que l'objectiu relativament és, per mi, fàcil, perquè dependís d'ell, superar sí, el contrari. Sí, en el pitjor dels casos, el millor és que el València dependís d'ell. Anem a saludar que ja ha arribat Julián Montoro, i, ja, i, ja i ha arribat des de fa prou de que venia. Hola, Julián, benvingut de nou. Hola, bona Però he de dir que estic molt enfadat amb tu. Molt cabrejat. Pues jo no tenia ganes de vindre, eh? <laughs> o sigui que, si vols, tanquem ja directament. Precisament per això. Però, tio, Basta ya de posar fotos en el Facebook de Cuba, tío, que, que se mofales de... A mí me comen los llagrimots cada volta que me hecho. no Des de que anaven les relacions en els Estats Units. Ara que s'ha germat en els Estats Units... Tio, això és eh? maltractament. No, però s'han segut dos fotos només, home. Ha anat Julián, si has d'arreglar eh? les coses. No, deixa-ho, deixa-ho, deixa bueno, eh, la primera pregunta que estem fent sí. ja, ja ha respost Jaume, la repetís perquè acaba d'arribar Llorenès, no sé si estem tots una miqueta encara mastegant-lo d'ahir entre la decepció, el canquelo de, de jugar-te en l'última jornada Xavi, que estaves tu amb, amb la paraula jo estic eh, preocupat però confiat uh mhm. -huh. és a dir, preocupat perquè eh, se la juguen tot l'última jornada jo tinc el record eh, com si fora fa un minut del que passava en Valverde con el triomf de la Real Societat en Coruña i que el València va caure en Sevilla però hi ha una diferència que aquí València no és el d'ara i el rival, evidentment, no és el d'aquell moment, amb un negredo, per cert, estelar que mos lleva, mos lleva a la Champions. Eh, qual és la... Ixa és la diferència. I després el tema ve per, les, eh, per la dinàmica del València en les últimes jornades amb, eh, amb, amb altibaixos. Ha guanyat només eh, eh tres partits en les últimes nou jornades, però de totes formes ahir li va pesar l'ansietat per lo que tu dius de la, de la joventut eh, però jo crec que cal confiar perquè l'Almeria és un equip que juga a la vida però no deixa d'estar eh, en, en posició de descens i és un dels pitjors de la categoria i sobretot perquè el, el València mm, a veure, depèn, dependís d'ell només i a més se té que donar una altra circumstància que jo estic convençut que es va donar que és que el Sevilla guanya en Màlaga però a partir d'ahir el València ha d'intentar guanyar en Almeria i té tot... el... guanyar, Clar, ja, no pots, ja no exacte. pots confiar en la resta. Clar, té que confiar... Les, les últimes voltes que el València ha confiat exacte. en altre equip... Exacte. A, de fet, jo ahir, jo per, eh, per circumstàncies, uh mhm. -huh. per circumstàncies vaig eh, estar 90 minuts eh, veient eh, la banqueta del València, uh mhm. -huh. per circumstàncies, no? i, i no m'agrada una cosa, que és que eh, estaven més pendents, després de que marca el Celta, no paraven de preguntar si marcava el Barça, si marcava l'Almeria, tots preguntant ahir, i a mi això és una cosa que no m'agrada, mm -hmm. perquè se tenien que centrar el partit, perquè guanyant ells estaven vius. I per a concloure, una cosa que ha dit diguent Nuno ahir, que té part de raó, però l'altra part no, és que diu, no, jo ja vaig dir que hasta l'última jornada a veure, això després del que passa ahir, evidentment, eh, és així, però tot indicava i tot estava esperant... I estava la teua mà. I estava la teua mà, inclús eh, n'hi havia alguna eh, celebració prevista que el València ahir poguera certificar l'accés a la Champions. Pero... Julián, que se, que se meneja inquieta en la caída. Vinga, Julián. No tenia ganes de vindre, eh. no, no per res, sinó perquè... És que crec que els que tenen que parlar ara ja són ells, eh? Mm -hmm. No... Lo que diguem nosaltres ja Pero... No hay que grabar la falla, sí por que favor. a, Xavi la juventud de aquí. La juventud La de, de... La... sí. que va a estar muy hmm. De André, que era el millón hasta que se va De Javi Fuego, de Alves, de Otamendi, de Barragán, de Fegulí, de Enzo, de Parejo o de Negredo. La joventut de quin de tots això és la que va acusar el València? Jo vaig veure ansietat, en general. Sí, però, però bueno... Però, ansietat. Però serà per altra cosa, no, no per la joventut. Jo que més que per la joventut, per l'experiència. No sé. Jo eh, estic d'acord que eh, en quan marca el Celta eh, pareixia que ja s'havia acabat el però partit. No, no, no sé. No s'acusa més que, que a lo millor la solució d'Enzo de no era la més correcta. Totalment d'acord. O que la forma en què està Negredo eh, Totalment no és la més correcta. Totalment d'acord. I aquestes dues coses que has dit les hem comentat oh. abans de començar el programa. M'agrada eh, que obriga una via de debat, està. Julián. I això que no volia parlar, eh? Sí. <laughs> però... No, no, no. Però has vingut en forces. Has vingut en forces. Ai, ah, tant. <laughs> Escolta, sí. eh, Julián, Jaume i, i Xavi, agarrant-me les paraules de Julián, diu que la solució de Enzo no era la més adient quina, de quina solució hagueu triat vosaltres per a eh, solventar la baixa que se produeix a partir del minut 20 i pico de... Pues sols n'hi ha una. Situar a l'esquerra dalt a Gallà. I l'altre ja s'ha reconsiga. O un altre, que és treure a Rodrigo de Pol. Bueno, no, jo estic parlant... I tu pots treure a Rodrigo de Pol, d'acord, però jo dic que el, el moviment i més immediat i més important és ficar Gallà dalt i tu el moviment traus a Rodrigo de Pol de acuerdo. Pero mm. lo més important és situar aquest jugador d'alt d'una manera per l'esquerra. Jo estic parlant de, de, de, la, de la baixa d'André No, no, sí, sí, però és que dic que la baixa d'André sí. tu tens que començar no necessàriament és que ficar un jugador que està en la banqueta, sinó tu tens que maniobrar en el que tens en el camp i en el problema que tens en el camp. No, però tu pots maniobrar situant, situant a Rodrigo de Pol de, de, de mitja punta al Càcer dalt i jugar en un 4-4-2. També pots fer-ho. Jo l'únic que te dit... No, no, ah, no, no. Crec crec que no, no és la millor manera. No el que t'ha dit, ja. Jo pense que... uno... Nuno... No vaig a fer d'entrenador ja més, tampoc, però jo crec que Nuno ahir és conservador, perquè en aquest moment mmm, crec que sap que el Sevilla no està guanyant, crec que inclús està perdent. estava perdent. Totalment. O I que poc, el partit del Calderón ja fa olor a que s'acaba... No té ninguna fiabilitat que el Sevilla o eh, estiguera perdent, perquè eh, sabien més tard front del Canadà. és que, clar, si el Sevilla està guanyant... Dentro... Si el Sevilla està guanyant, creus que fa el mateix canvi? Ostres, doncs pues no m'ho he plantejat, però jo crec que un entrenador ha de fer els canvis esperant el que pot donar de si el seu equip, no el que està jugant en altres partits. No té que esperar l'altre, i si no tu, decidir. Perquè el problema és la diferència... La, a veure, la dicotomia que, que planteja sí. Julián és bona. Espera ser conservador, com, dir, com, me, com, me, estava el partit. me pareix un debat de profunditat. Espera ser conservador. Però en teoria Enzo no és un mig conservador. No és, en teoria, Enzo, és que, el problema, que no és un 6. Què és Enzo? És que jo, de veritat, és un 5, és un 6, no és un 8. Tu... Jo, jo lo que sé... No, jo, és jo, que és, però a mi no xua mal. És que Enzo, bueno. ja, però és que Enzo, no, evidentment, car no té la projecció ofensiva ni les característiques d'André eh, ni de bon tros. És que això és una cosa eh, que està clar. No juga mal? Bueno, eh, estigué, per a mi estigué gris. Mai va jugar bé estant Javi Fuego en el camp. Entonces, els dos jugadors, entre ells, eh, se lleven o se molesten i no li donen la, el domini de la mitja mai. Això va passar sempre. La teoria de teua des del primer dia que va... I, de, desgraciadament, és que jo volguera equivocar-me, però no és així. Uh mhm. -huh. En quant al canvi, jo quan dic del canvi, està clar que me pareix millor uh -huh. la mhm. solució de Rodrigo de Pol per descomptat, però uh -huh. que mhm. en moment que està enllogat, eh, en què l'esquerra el canvi que des que fes i si tu vols el partit, donar-li ja, ja. el canvi. És un xor que no estava bé, mm. se tirava damunt un poquet al centre, i justament això és impossible de, mm. de que pugui ser útil, però per a mi el més definitiu és gallar ficar-lo perquè estava tirant de l'equip, mm. ficar-lo en una posició que ho era recuperar antes, i en l'escala, lògicament, tu fes el que vulguis, igual que fou després, que quedat en tres, sí. si se tira no te quedes en tres tres mm. centrals, quan te vas a mm. quedar? No? És que Piatti, és veritat, des de que ha tornat de la lesió, que torna en Vallecas, si no recorde malament, ja no està. està lamentablement no, no, no està. No, és que no estava, no estava. I, ja en Vallecas Enzo va estar malament. Enzo que ix per a donar-li descans aquell dia a Javi sí, Puro, que fins ara mm. no era un 6 però de 6 no ho havia fet gens malament Enzo mm. de fet el millor partit que fa és de 6 contra mm. el Real Madrid mm. i el treuen en Vallecas i en Vallecas mm. eh, va, va, estar i terrible. per cert que no se m'oblide de nou recordar la tonteria que va fer Rodrigo Moreno en Vallecas perquè jo crec que Rodrigo ahir que estava, en, molt bé. que estava en bona forma a ir eh, haguera vingut molt bé pels moviments que té i és una llàstima que aquest jugador la gent perdut, jo estava eh, comentant durant nou jornades aquesta temporada és sí, que sí. ha tingut sanció, dos de copa ha tingut cinc partits perduts en lliga, és que és una barbaritat i aquestes coses... Eh... Això és una falta d'una professionalitat, perquè en l'edat que té... És que, eh, Julen, jo, jo, no jo, jo sé que vaig a contracorrent a recordar-se de Rodrigo, ja, però és que són set partits. I té si cara dices... d'haver trencat un pla. Clar, és que, Julen, <laughs> si tu... Dic... arribar arribat, tindre mala cara. Eh, Julen, tu imagina que tu dices de vindre set setmanes al diari. Pues probablement... Eh... Eh, no, damunt, cuidado, eh? damunt quan t'has agit has fet el que has fet que Clar, són les coses. Però bueno, era un tema a banda. És que volia parlar de Rodrigo perquè ell estava animant molt als, als companys en el vestidor abans, en eh, l'escans i tal, però mm. jo el preferís dins. Sí, no, evidentment. Entonces, Se tenia que haver animat ahir mateix a no ficar la patata. A no fer la xorra i la fer en, mm. en Vallecas. 12 i 14. Està calent el tema, eh? Està però... calent el tema. I encara tenim que eh, calentar més el tema dialèticament parlant perquè estem eh, raonant i aprofundit en tot el que és el partit d'ahir i el que ha de ser el del dissabte, des de les eh, sis i mitja, Almeria-València en els Juegos del Mediterráneo, des de les cinc i mitja sintonia d'Esports 97 del partit. Estarem en els Juegos del Mediterráneo per a servir-vos el partit definitiu, esperem, per a que el València pugui aconseguir la quarta plaça, o la tercera, que també pugui ser, però al principi la quarta és per el que lluita el València Club de Futbol. 12 i quart, fem una pausa i continuem plantejant debats així, en Esports 97, fins a la una de la matinada. Ta -ta -ta -ta! ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Set de barbacoa con Levante, el mercantil valenciano. Un maletín profesional de 18 piezas para hacer de sus barbacoas momentos inolvidables. Espátula, pinzas, cuchillo, tenedor, cepillos y pinchos. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 24 de mayo, la cartilla del set de barbacoa. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia en la que se ayude a las mujeres a ser madres. Y para ello pondremos en marcha un plan municipal de apoyo a la maternidad con ayudas económicas y de apoyo psicológico y social para garantizar una maternidad libre y responsable. Y seguiremos ofreciendo el cheque escolar para las familias con niños de 0 a 3 años, en especial a las familias numerosas, como medida fundamental para favorecer la libertad de elección de los padres y la conciliación laboral. Para todo ello, cambio, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa, vota Partido Popular. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 17. Estem eh, parlant de moltes coses, des de bàsquet avui està plantejant Montoro, que ha, ha vingut fi de la seva pretemporada eh, particular y está ahora en nuestra de forma. <laughs> todo lo que desde mi sistema acusan ya al final de temporada, sí. todo lo arriba, de sí. mesa arriba, uno sí, no, sí. yo jo vull no parlar, però pimpa, està... Vamos, remodelarme la tertulia lo cual me mola molt. señores eh, estaban eh, parlant del de d'ahir, estaban parlant Eh, preguntava també Montoro la joventut de aquí, Jo no sé si la joventut és el que acusa el València però el València acusa certa ansietat i acusa certa ansietat perquè el València encaixa el gol de Pablo Hernández en el minut 5 i l'impressió era que en el minut 6 ja volia anar empat a 1 i en el minut 6 volia anar 2 a 1 quan mm. encara tenia 85 minuts per davant. Per això t'he dit que és una sort de que si te tenen que marcar un gol, te'l marquen pront. I, I Jaume, a tu no te dona la sensació, perquè el València i Nuno tenen un guió que els ha funcionat de meravella. Ells van poquet a poquet en el partit, van, van calfar-lo, van, van, van maurar-lo, el porten al seu terreny com passa el dia del, del, eh, del Granada, com passa el dia el llevan, com passa el dia de l'Eibar, poquet a poquet, a partir del minut 20 ja posen la, la quinta, i ja el 1-0, el 2-0, i va ser com que no estava en els seus esquemes damunt a pilota parada en una rada defensiva i allí es van tornar com que ja no n'hi havia. Això Entonces, no. plan B és el que, el que no funciona. I després damunt la lesió d'André, que, que, que això va acabar de, de, de, de, de Això és una cosa molt fàcil. Ells tenien una lliçó de pressa mm. i hmm. les canviaren la, la, la lliçó. I això no pot ser. O sigui, que en les circumstàncies del futbol n'hi ha que tu marques i que te marquen. Sobretot pensant, no, no, si el dissabte Déu no buiga, que passa el mateix i que s'avança l'Almeria ja tenen... Els precedents seran bons. No me no, poses la porra. No, no, no, no. No, no. poses la porra en el cor. No, no, no, no, vull dir-te, vull dir-te. Eh, va ser un cap de setmana intens en tots els aspectes. Uf! Intens. I de, quina manera? Dissabte, manera. diumenge, va ser un cap de setmana intens. Però eh, pot passar això. Uh mhm. -huh. Però pot passar, lògicament, per això te diguem que el València té la sort de poder triar de si mateix el seu destí. I si, si no és capaç, en aquestes circumstàncies, per molt que sigui l'últim partit que s'hi juguem, és que no n'hi ha excusa. Jo no, per a mi no n'hi ha excusa ni joventut ni res. és un equip superpotent, al costat de l'altre, i se juguen els dos moltíssim. Per tant, escolta, el que més puga cap a or, ja està, ja és el València. No, no té una excusa ni pot tenir una excusa. Sí. Le vaig a mostrar la portada de demà a Bonico. <laughs> que la, perquè la veja, ah, perquè la veja. Ah. Que la dona el mòbil. Ja. Ah, a, a, ah. a, a la una la donarem, però de moment eh, Jaume ja, ja la puc veure. M'ha tocat des de matí. Eh. <laughs> Fas també les portades del súper? Va, què? Ah, mira. Jaume és un tio, Jaume és un tio, ara espera desvelarem. Sí. Jaume és un tio... La, la pots llegir, la pots llegir, no passa res. Eh, és una llegenda gran en una foto ja de l'equip i no hay excusa. Es que yo creo claro. no, es que yo crec... És, eh, lo que, és que és lo que jo Correcte, Correcte, lo que sí. jo i jo crec que és lo que piensa pensa el valencianismo sí. de cara al partit del... És el que tenim que pensar tots. Fitxat. I no donar sí. peu a que diguen no, se la juguem, no la juguem res. Mm. No n'hi ha excusa a, a per ells, perquè a més tens la capacitat, deus de tindre-la i ho has demostrat, ja està. I ja està eh, independentment, eh, ja de lo que passa en altres camps. És que no pots... sol falta... L'altre dia a mi el que més me va doldre és que estava gent pendent de que el Sevilla estava perdent i a mi me donava més sí. molors. Eh, bueno, bueno, perquè, però, sí, perquè... Però això Sevilla... és normal. Està, no, normal això és una no. sensació que la I, gent i, pues ara, ara no té l'oportunitat pues, de, lo que té que fer l'equip quan està mm. això, dir ara acaba la feina jo i me quede... Home, no, no també, clar, també, Jaume, lo que, lo que diu Julián és que també la gent està una miqueta com, com, com això, com en sabates noves, no? És a dir, una jornada en 10 partits que això pareix que temps de la, de, de la preguerra, eh, que deu partits al mateix temps i tal... pues estava allí i ho vas comentar. Carrusel, sí. Olvideu-se d'això que el Sevilla va guanyar. Per lo menos sí, jo igual, jo, jo pensava el mateix, perquè el Sevilla més a... No, no, a, primer lo típic, l'empate sí. primer... Sí. I sí. després ja, a més, això, el segon, la segona part, ja la, mm. a, i a remar. El València ha de guanyar, vull dir, eh, com diu la porta de Super, no hi ha excusa. No hi ha excusa, perquè... perquè, perquè li... la sensació que se quedarem també ahir, després del partit, yo la sensación la que me quedé, y espere engañarme, y espere que me lleveu la raó i que estigau estés en contra meua, però a mi me dóna la impressió de que ir Nuno una miqueta estava ficant el envenatge abans de la ferida. Mira, quan li pregunten... Eh, Arturo, podem sentir a Nuno Espíritu Santo que li pregunten ja si se juga la temporada a 90 minuts, què és el que contesta? Perquè ahir l'entrenador del València contesta això. So. Yo creo que eh, nosotros tenemos que ser conscientes del objetivo que tenemos por, conquistar. Eh, será muy importante para nosotros y para todo eh, el proyecto que el año que viene estemos en Champions. pero yo creo que hemos construido mucho más, mucho más que eso. Pero es un análisis muy, muy propia, muy interna y de cara, de cara a... a lo que es la gente, que quizá no sea entendible, pero nosotros estamos muy conscientes de lo que hemos hecho eh, con la plantilla más joven de la liga, jugadores que, que, quieren ganar, quieren disfrutar y repito un poco las palabras. Esto pasó un poco por construcción, hemos consolidado muy bien la idea de juego que tenemos y ahora queremos crecer y crecer sin límites. Crecer sin límites significa estar preparado para ganar todos los partidos y ese es nuestro camino eh, porque pero no se termina, no se terminaba hoy eh, no se termina en el próximo partido, sigue el año que viene y seguirá siendo así siempre mientras nosotros estemos mm, imbuidos de ese espíritu, que es crecer sin límites, nos permite ganar todos los partidos. Yo lo de Christian mm. li vaig sentir a un entrenador 4 años y no m'agradava gens. Uno. Dos. y una part en la que té raó. S'ha avançat en la via de joc, s'ha cohesionat una plantilla pràcticament nova, 11 futbolistes són molts d'una plantilla nova, eh, s'ha avançat en la idea de joc, tot això està molt bé, però jo això no era el que li sentia ni a Amadeo Salvo, ni a Rufete, ni a Lai Jun quan se li preguntava pels objectius de temporada. Parlaven de Champions. Ni el propi, ah, ni el propi Nuno. Vos en recordeu quan cau contra l'Espanyol? Mm -hmm. En Copa va dir, no senyors, tranquils. L'objectiu d'esta temporada, sí o sí, és estar en Champions. Eh, després està el tema si al final el València per un gol queda fora després d'una grandíssima temporada. Ja farem l'anàlisi, però l'objectiu era estar en Champions. A mi també me preocupa una miqueta aquesta resposta i anava a dir lo mateix. l'envenatge Abans de la ferida. Abans de la ferida. Em preocupa. Jaume Lluren. No, jo crec que el que no se pot és esperar a parir si no fan els nou mesos. Pues, si, eh? si parís sí. la vespre no passa res. Sí. sí. És que no sé per on començar. Pues però tu... Sí, no, no. Eh, <laughs> tu estàs sembrat, tio. Clar, eh. <laughs> Si tu mires el Baraja de, de, de, de la tot, primera lliga de, tot, de que ha vingut... És que aquesta resposta de totes, les, de totes les coses eixes que s'han aconseguit... Uh mhm. -huh. eh, que s'han aconseguit? I de tots els objectius uh mhm. -huh. que va dient uno, eh, la part d'ell és classificar a l'equip per a la Champions. Eixa és la part d'ell. Si no s'aconseguís, el, que, el que falla és ell, perquè bueno, l'equip s'ha fet, l'han fet la secretaria tècnica, l'ha fet el qui ha ficat la pasta, eh, bueno, la idea de xoc pues, pot valdre esta com pot valdre una altra. Però bueno, la part d'ell és classificar l'equip per a la Champions, o sigui que si no ho aconseguís, doncs és un fracàs, fundamentalment d'ell. Clar, de la seva parcel·la, correcte. No? Sí, sí, jo estic absolutament d'acord. Vull dir... Perquè l'equip ha crescut en molts més aspectes, y e, es que yo no voy a pensar en ese escenario la verdad es que... después de sentir un mesos que diu <laughs> que el objetivo sí o sí es la Champions eh, que <laughs> el último día pensaba de otra manera está claro el mundo no se va a acabar el Valencia no se va a acabar no, pero, pero, un golpe molt dur molt per al projecte molt de València. Passat, eh? És una frenada, és una frenada de tots els projectes del primer al I, entre altres coses, eh, obligaria a... A vendre futbolistes. Sí, i a invertir ja. més. Però és que per, invertir més. Per complementar. Clar, I a invertir més. Correcte. Clar, eh, clar, això no és el problema de l'uno. Clar, si no, <laughs> exacte. Però com vas a invertir si no entren els 20 de Champions i per tant el, no, el, el fair play financer te marca un bueno. tope encara però més baix. No, però ahí el propietari pot posar més diners i a partir d'ahí pot fer coses. Però no sé eh, això. Eh, també, també el problema són els jugadors que vulguin vendre. És a dir, és un escenari eh, no, no, no, Manolo eh, duríssim. No, no. És, que, és que això, el més important és que diguem, els gestors nous, Peter Lim, al cap de, del seu projecte, t'ha demostrat de que quan té que fer un esforç extraordinari perquè l'equip no els jugadors importants està tornat a fer-ho. Això és la prova més gran. Entonces tot això se derrumbaria perquè dius, per què faig si és un superesforç si ara hem començat a travegar la classe per, per, per el pati. És que és de veres, o sigui, és superimportant classificar de veritat. És que no tenim que dubtar ni alimentar el que se dubte. Mm. No, no se pot, tan, no n'hi ha excuses. Tan, hmm. tampoc anem a... Exacte. Això que diem, després... Sí, sí. Home, faltaria mm, més. No sé, jo encara no sé... Si per avió, per jo encara no sabria... Ferro, una setmana. Jo encara no sabria dir si això és una excusa. Uh mm-hmm. -huh. no, no sabria dir encara si però, és això però sona. o si vol però llevar sona. un poc de tensió al partit podrà ser, perfecte, mm. perquè no jo crec mm. que el que n'hi ha que fer és ficar tensió al mm. partit mm. més que llevar mm. però no sé, no sabria dir encara sí, si... però... Eh... No, eh, estic en la banda eh, de la que parla Nuno quan diu possiblement esto no se entenderá doncs uh -huh. pues jo estic ahí, no ho entenc Mm. però... Eh, que que va... És veritat que... Montor ha, ha vingut... no, però Manolo... Tu abans en la primera part has parlat en, en, eh, en Carrascosa, en el sí, psicòleg, i molt, bé, molt bé una cosa que ha dit. És que és el molt, tema molt de què fas? Eh, posa extensió al als i has dit que o guanyen o és un drama, o intente eh, llevar una miqueta, no parlar de les errades del Celta, com ella ha dit, i parlar eh, més de les virtuts que han tingut. És, eh, què fem? qualsevol psicòleg esportiu te diu que incidir en les errades eh, a bou passat és una mala política. O sigui que el València eh, jo crec que no ha d'incidir en el que s'ha de fer mal contra el Celta, però estic en Julián Montoro que ha de dir als jugadors, senyors, hem de ser conscients de lo que de, del bou que tenim davant. Mm -hmm. I este bou no val eh, pegar-li dos punxes en l'estoc i que... No, no, hi ha que mhm. clavar hasta el mànec, eh? Mm. Diumenge en Almeria i a clavar-la Stamane. I sobretot perquè el València ha tingut dues opcions. Una al Salta desaprofitada, com li passa al Barça en el Calderón, que el Barça l'aprofita, o i ara tenim la segona, és a dir, bueno, pues, pues, pues a la segona sí, home, anem a fer? Eixa la sort que tenim per Clar, tant, tenim que aferrar se a eixa totalment però això la mos té que obligar de veres, com diu, mm. no mirar els defectes, Però mirar mm. les virtuts perquè tu superes l'Almeria, sí. Mm. Això és el que s'ha de fer perquè sí, sí. per ahir, antes, quan mm. estàvem parlant de, del tema Gallà, per a mi el plantejament, eh, el motiu, pues, explica perquè millor no, no ha sabut eh, explicar-me. Jo crec que el problema del València ahir, un dels problemes que té, és que a no tindre les dos, mm -hmm. les dos ales en una condició física ideal, mm -hmm. pues, d'alguna manera simplement el que la part esquerra estiguera debilitada ajudava molt a que la dreta la controlàvem més. Entonces, al final, les dos ales no responien mm. a lo que tu normalment tots els partits estàs fent. I ahir veuríeu la carència que hasta la segona part Fegolín no aporta d'alguna mm. manera, la el al camp no aporta. Si tu, quan veus aquesta operació, automàticament fiques a Gallà dalt, fica res el que vulguis, però tindries dos, dos ales eh, eh, que pujarien en ambició i tot, i ahí, per mi va ser determinant això. Mm. És que, de veres, si un jugador és d'una lesió li costa, doncs pues, molt bé que ho va fent, no té que donar-li ja a Sabaguarda, dir va jugar 5 per 5, si no està en forma, pues, doncs tindràs que veure una altra solució. Per això me referia a l'opció de Gallà, que està que ells, mm. puja amb facilitat, i tens que utilitzar la gent que millor està per traure el rendiment que vols. Pues jo crec que ara sí, eh, jo m'ho acabo d'explicar, mm. perfecte. Eh, Han vingut avui els tres contes duris eh, una. Ja vull dir sí. jo que lo és que estan avui els dos contes duris sí. <laughs> hagués estat ahir eh. l'equip davant del Celta de Vigo. Fem una pausa. Eh, anem a llegir missatges i en tornar expliquem este palete tantes coses curioses. Una d'elles és el TAS perquè el València ara mateix té un rival que es juga a la vida però el València el dijous pot tenir un rival que ja estigui descendit té collons la cosa, eh, en el futbol espanyol mm. però és aixina, 12 i mitja, fem una pausa i ho expliquem tot, vinga ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Set de barbacoa con Levante, el mercantil valenciano. Un maletín profesional de 18 piezas para hacer de sus barbacoas momentos inolvidables. Espátula, pinzas, cuchillo, tenedor, cepillos y pinchos. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 24 de mayo, la cartilla del set de barbacoa. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia cada día más verde y accesible. Para ello, crearemos una red de paseos verdes, 16 jardines y el Parque de Benimamet. Ampliaremos el botánico y desarrollaremos un plan especial para Vivero. Además, sumaremos 10.000 metros cuadrados de zona verde a la Besa Albufera y 15.000 a la Marina Real. Y construiremos 100 kilómetros más de carril bici. Para todo ello, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa. Vota Partido Popular. Esports 97 NIT. El teu equip. La teua ràdio. 82, la pregunta. ¿Cómo quedará el Valencia a final de liga Tercer, cuarto, ¿Quién se clasificará para la Champions? Javier MT, eh, milagros que dependamos de nosotros mismos para jugar la previa de la Champions, estando la delantera mal menos uno. Jesús F. López, <laughs> yo no soy optimista. Quintos, hemos hecho el bobo muchas veces. Temo mal arbitraje. Sergi, la pregunta del millón. Sinceramente, con el corazón digo sí. Con la cabeza tengo muchas dudas. Pepe Muñoz, eh, ¿lo dudáis? Hombres de poca fe, fuera energías negativas. Hay mucho calamar. Dani Tortosa, segur que ens classificarem per a la Champions. El Granada es farà un favor i l'Atleti punxarà. Serem tercers. Héctor Rossell, pensant com a valencianista te dic que sí. Pensant amb les matemàtiques no ho veig tan fàcil. Jesús F. López, ojalá se cumpla seamos terceros, pero el lobby sevillista es muy ladrón, diu. Carlos Cervera Ortiz, solo li demana a l'equip una cosa, personalitat, no tinc clar en quina posició quedarà. Nacho, por la salud de muchos valencianistas espero que vayamos a la Champions, da igual, cuartos que terceros, pero Champions. Josep Rubio, si tingueu a la prèvia, la mateixa perquè jo li tinc una por a la prèvia, i després parlarem, si voleu, mm, que jo, tercer, me pareixeria, vamos, me, a la tercer, tenint en compte que al Granada i a l'Atleti es valen l'empat... És que això està, ja, està clar, aquest partit ja s'ha jugat. Correcte, i ja s'ha jugat, perfecte, Jaume. La valla de Mestallà. Expliqueu, per favor, el tema de la possible sanció a l'Almeria. Eh, ara de seguida tanquem això i ho expliquem. València Nut. estoy convencido que el Valencia acabará la temporada en Champions, pero yo haré que ficar todo en el camp. David López, yo pensé que quarts. Eh, Miguel Ortiz, si no quieres que me dé un infarto, espero un partido plácido en Almería. Ya me da igual acabar tercero o cuarto. Amunt. Josep Micó, eh, eh, l'ombra de Line de Valverde está más present y la flor d'un en encara ho fa es present. Tinc molt mala espina. ojalá me engañe. Ismael Plancha diu que ell pensa que sí que el Valencia se clasificará para la Champions. Carlos Elvira acabarà cuarto, però no crec que sea per su de del sinó per error del Sevilla. Paracetamol, espero que por Dios nos clasifiquemos. Si Negredo hubiera marcado 15 goles ya seríamos terceros. David Saez Galdón, en que l'any que ve roda el permestre del balonet de de les estrelles me dona igual tercer que quart. Nandiu, equip molt jove, ah, toca entrenador, no té que fer el seu treball. Actitud, actitud i actitud, pit i collons. sino Crack diu, veo a la gente asustada por jugar en Almería. El día que juguemos unos cuartos de Champions contra el Bayern, les va a dar algo. No está mala la reflexión, ¿eh? Javi Valero, eh, por el bien del club, tercero o cuarto, pero hay que jugar sí o sí la Champions. Kevin Perpina. yo creo en el cuarto puesto, no quiero ni pensar en el quinto y no creo que gane el Sevilla, a per siempre y que gane el Valencia. Leo, si no ganamos a la Almería, nos merecemos estar en Champions. Vicente Arnau, ese día de cuartos no tendremos nada que perder. Ahora sí, no estamos en Champions, sí perdemos y mucho. Luis Ibáñez, quedaremos cuartos por los pelos. No merecemos más. Lo de ayer, lamentable. Grande Xavi Mercader. Grada Doce, Diu... Eh, no, Grada aprofita y explícanos. Vamos al tres en, el tweet, en un tweet que le envía a Sandro Rey i li pregunta com quedarà el València. Millor no fiar-se, dice. Bolete diu, mm, eh, Jaume Terrao raó, guanyant l'Almeria és el que toca. La resta té igual. No hi ha excuses. Fora cenicientas. I Lefty diu, si no som capaces de ganar a l'Almeria, no nos merecemos jugar la Champions. Pues això és el que diu la gent eh, en el dia d'avui i mos pregunten com està el tema de l'Almeria. El Almería a les d'ara, crec que té 32 punts, està en posició de descens, val? Eh, I se jugar la vida en l'última jornada, també depenent de que, a més, altres no guanyen, perquè si Deportivo de la Coruña, etc etc i altres... Eh... És que, lo que va, és, claro, és que n'hi ha un risc... Fan no? la seva feina, Tampoc en Almeria... Li ho assegura ningú que... Correcte. Bueno, mm. la setmana passada, eh, que a mi me que eh, una conya marinera, <laughs> el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, va a suspender y cautelar la sanción de 3 puntos a la Almería. Es decir, que te té tres 3 pero arriba a los 32. esta decisión, sin embargo, no será válida si el TAS no le da la razón al conjunto almeriense en su reunión del próximo 20 de maig. Es que el dimecres tornen a reunirse. voy a que lo del TAS va a ser, como me caes bien, te lo doy, pero es que yo no tengo nada que pues ver. Pues si me permitís, como el señor Mursi este de Egipto, que li han condenat a mort provisionalment. O sigui, correcte, que... correcte. Sí, sí pues és el mateix, no, no. la mateixa brutalitat, o sigui, mm. provisionalment. Per tant, què pot passar? Eh, pot passar que a l'Almeria eh, el TAS eh, continue la mateixa línia que el TAS i mantinga els tres punts, amb el qual València i l'Almeria se juguen la vida a l'última jornada de Lliga, però podria passar que el TAS, el dimecres, el dia 20, diguera estimem que la sanció que proposa el FIFA per l'impagament del jugador este eh, està ben posada llevem aquests 3 punts per tant, l'Almeria es quedarà en 29 i 29 punts l'Almeria ja seria matemàticament equip de la segona divisió o sigui sea, que el València, curiós eh el que estava pendent d'estos 3 punts era el Llevant ja acabat no pendent, però sí vigilant de prou el que passa en els 3 punts del València el València encara no sap de collons el futbol espanyol si el seu rival tindrà una motivació o no en tindrà cap el dissabte a partir de les 6 i mitja. Clar, és que això canvia totalment, perquè no, si l'Almeria està, de, està descendit, eh, el que passa és que eh, l'Almeria porta un punt de nou en les últimes tres jornades, també és el que juga contra Celta, Sevilla i Màlaga, i, i ningú esperava que estigui en aquesta situació, però evidentment... Però tampoc esperava sí. ningú que l'Almeria, després de tot el que ha passat, tingui la possibilitat de salvar-se, que això és el que el fa perillós. Sí, sí, el que passa és que evidentment, cal, si li lleven els tres punts, és el que estàvem parlant. No, no, no influís, que... influís moltíssim, Jaume, eh, tot el que estàs dient, és a dir, perquè influís per la part eh, que parlaven del Màlaga-Sevilla, que no és el mateix eh, l'Atleti Bilbao no haguera guanyat en ells, que el Màlaga, simplement guanyant, estava en Europa League i ara té que esperar altres resultats, i això la motivació del Màlaga pot ser una miqueta inferior, claro. i en el cas del Granada Atlètic de Madrid, que avui estava mirant, i n'hi ha un 95% de possibilitats, 95, que el Granada en un punt se salve, 95, perquè clar, hi ha una opció remota, que és que el Depor guanyi en el Camp Nou, opció remota sí, entra en la festa eh, i eh, o que crec que Eibar eh, i Almeria guanyen i entonces el Granada quedaria fora en fin, en un empat el més normal és que el Granada se salve. I clar, pues... Eh... Flors i violes clar, Claro. Evidentment. És que això li val, afortunadament per els dos, i entonces és l'objectiu. Un Però... lograr la classificació i l'altre salvar-se. Perquè poden estar jugant a empatar i si el minut marca el Depor, pues a partir d'allà llançar-se a tomba oberta jo això ho he vist en algun partit de la Lliga Sí, per això, per això dic, per això dic. En l'última jornada més, eh? Per això dic, perquè en un dia que confiava en la professionalitat i que tenia amics en els dos eh, conjunts, però oh, <laughs> jo, eh, vist els precedents ah, eh, d'últimes jornades, eh, estic eh, far de veure coses d'aquestes. I a més, és que si els dos els val, els val, és que... És que en, en no cal ni parar-lo, mirar-se al cul. Exacte. Com Jaume, i, se, i, se I, si algú, i si algú fa alguna tonteria ja estarà ahí el més veterà eh, que dirà, tu Ramonet, Aguanta. Fica. Aguanta. Aguanta. Aguanta els cavalls o el canvi en el descans. Que se tots molt. O sigui que jo ahir el tercer lloc sí que el veig... Eh, no, no, no, no n'hi ha... Ni molt complicat. Ni Però té, té collons que en la quantitat de, estem parlant del drama esportiu que suposaria que el València, el drama econòmic que suposaria que el València no arribarà a la Champions, que en una lliga en la que te jugues tants milions d'euros, un equip vaig a saber si és de segona divisió o no dos dies abans, tres dies abans de jugar el partit en el que teòricament se juga la permanència és, sí, sí. és menys greu sí. perquè això és una solució que es té que aclarar però el que és greu és que un senyors que està, si tu adelantes un partit entre setmana tot el mecanisme del partit té que anar d'acord en ell Clar. i que uns senyors diu, no, anem a votar-se esto eh, i anem eh, a fer i que, no, i que no ho ajornen o, o no, diguen no, no, si la això, competència això sí que té, o... a més que està clar mm. que hi n'hi ha unes diferències de, de, de resultats que segur que després a uns es beneficia i a uns altres es perjudica. Clar. <laughs> És que és... que és... Dic, que després d'aquesta aberració vas a confiar tu en el TAS, has dit? Mm. En el TAS. A més, ara ha canviat el TAS del TAS. Eh, sí, igual, sí. és que me sona fatal, igual té. ja, bo, així, sí, i i, hi És que m'ho han dit que mantenen els tres punts són el TAS, que és el mm. Tribunal d'Arbitratge de, Deportiu. No, no fa falta no, no, que... D'arbitratge deportiu. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. És, que abans era el Comitè Espanyol de Disciplina Deportiva correcte, i ara l'han sí, canviat. Ja llevat d'Espanyol perquè per una vergonya, no? Ara, ara, ara li han canviat. ara falta el TAS, que és el Tribunal d'Arbitratge... Bueno, L'europeu. L'europeu, correcte. Exacte. Però que, bueno... Eixa decisió pot canviar l'actitud de l'Almeria en el partit, però mm. mai en la vida té que canviar la teua que sí, però tu saps que no passe el que no, passe però tu saps que eh, encara que no vulguis pensar en que o, o que has de pensar que tu tens una obligació tu per davant de lo que tinga davant el rival tu saps, juren que els jugadors, encara que no vulguin, pensaran que no és el mateix trobar-se una Almeria descendit mm. que una Almeria que és queda de en els dents a jugar-se la vida. Bueno, mm. però la teua actitud té que ser la mateixa, mm -hmm. no? La teua actitud, professionalment sí, parlant sí, però psicològicament evidentment, no, eh, tu saps, eh, Jurem, que no, no mm. és el mm. mateix. Mm. Tu saps que te vas a enfrontar a un nivell de dificultat radicalment oposat a lo que passaria si l'equip encara se jugarà la permanència. Però tu comences a pensar d'una manera, pues, si, si te cau pensem, la breva si de que aquests ja... punts li lleven. Mm. I això no tens el que diuen ni pensar-ho. No, no, tu de moment has de pensar, tu de moment has de pensar que has d'anar a jugar-te la vida allí. Guanyar-te, mm. sí o sí. I que a mi me fa més por un equip relaxat mm -hmm que pensa que el rival ja no se xua res i li dona igual, això me fa més por que l'altre. Mm. Perquè l'altre, si tu eres es que lo, intel·ligent, lo, lo que tens que aprofitar, tens que aprofitar també que a aquest equip només li val guanyar, no li val ni, ni empatar ni res, i bueno, i tens arguments sobradament coneguts per a afrontar un partit així. El, jo preferís tots, que, tots, que estiga... Tots els equips importants que tenen, a, que tenen algo que dir en la Lliga han guanyat en Almeria. Tots. Bueno, menos el Villarreal. Sí, sí. No, però és que, és que està a Xina tan clar que, que és que no n'hi ha més realitat aquí, ja tenir que fajar-se en eixa, no n'hi ha d'una altra. O sigui, a partir d'ella... Sí. Pues sí. Sí, no, no hi ha altra més que ganar eh, mm, arbitratge Hernández Hernández, el de Granada, el que expulsà Paco Alcácer Teniu por de l'arbitratge tenint en compte el que li sembla li fa el València Clos Gómez en Sevilla fa dos anys en l'última jornada és que també tornem al mateix sí. lo que passa en esta jornada no hi ha possibilitat ja d'esmenar-ho vull dir, lo que passe mm. ha passat però mm. ja no, no, és que jo ni mm. penso, és que no, si comencem ja a buscar mm. pares, no... No, no, no, no però és, és, no, el no, que diu, no. és lo que diu no, Manolo, eh. que l'expulsió de Jonas aquell dia va Home, ser una, clar, va ser una broma de mal gust. De lo que, la, lo que va fent que mos perjudicaren, sí. i així estem ja pensant que si mos pot... Això és que no tenim ni que pensar, de veres. És que mm. que han dit, i per ser que tenim que pensar tots i tenim que transmitir-ho, mm. és que ha que guanyar sí o sí. Així, I en, en, en el sí o sí... Així també el que passa, i s'ajunta una cosa molt important, és que el rival del València per la Champions, el Sevilla, que té molt de cul, que té molt de cul, perquè des d'enviar la UEFA, el tot, nostre amic... Eh, o sigui, és una, és una, és una concatenació de, de, de, coses, de, de coses que, que al final dius, és que, és que damunt se junta el Sevilla i un ai que, sí, senyor, que, que però, sí. Vale, I que cul sí, que sí. fer moltes coses bones sí. i demostrar que és un equip que a banda d'això està fent mèrits també. Entonces, eh, com que, clar. hi ha un dia que eh. tu tens mala sort, el que passa mm. que la mm. mala sort la tens en un moment, en l'últim mm. minut, i en les sí. circumstàncies més dures que puguen passar, això sí, està clar. Sí, no Unai també ha dit que li té molt de carinyo a l'Almeria, en fi, ja comencem no, a... Tot, ja sí, no, vols Sí, sí, ja, sí, no, ja no, vosaltres també sí. mos tenia. Sí, mos tenia, mos tenia, mos tenia. No mos tingué mai. 12 i 44, jo crec que... Bueno, 12 i 44. Anem a fer una pausa per a la publi. No, que no sé la llengua, va. I tornem per a tancar la llevat, vinga. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Ah, ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peyo y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peyo. Juntos, llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit. Sí. <laughs> no, no dona per a tant. No dona per a tant. El, eh, és que avui tenim que acabar amb els companys de, i amb els amics de Ferto Peugeot, que són els patrocinadors dels gols del València Club de Futbol en les retransmissions a Esports 97 del partit, i que lògicament com cada dilluns amb ells repassem el gol del València. Avui el gol ens haguera agradat o que fora l'únic del partit o que ara hagués hagut més la València però només hi hagués el també dir, que després eh, repassarem eh, per a tancar la eh, història eh, bona iniciativa del club senyors eh, finançant el desplaçament de la gent que se va cap a Almeria el club té a les d'ara unes 500-600 entrades han dit que volen voler ser les milers d'ara mil més però jo ho veig inviable pel que vos diem. Almeria, si al perquè juga la vida. Al voltant estàs <laughs> s'ha voltat, en efecte, la veria jugar a la vida i lo normal és que no te done, vamos, no, voldrà, les, les mínimes possibles. Voldrà ampliar de la seva gent. <laughs> Mm. Clar, jo ho veig molt bé i a més eh, crec que inclús ho ha circunscrivit a abonats, no? Damunt, és a dir, la gent eh, que s'ha tret l'abonament durant tota la temporada crec que tenen preferència per a que els paguen sí, el, el, viatge, no? Més que per a... Hi ha molta gent perquè els abonaments mateixos no plenarien, per tant és, hi haurà molta gent que voldrà estar ahí en per un moment... No, no, però està bé, està bé perquè, clar, paguen 30 euros de l'entrada i, i, bueno, i el desplaçament de l'autobús me pareix una bona iniciativa. Sí, sí. No, però això que contar, que al Camp Canàries passaria el mateix, eh, fora ell, fora el Granada, qui fora... Eh, està... Però estos gestos sí que estan eh, eh, i igual que això critiquen altres coses però aquest actual Consell sí que està fent un acostament més a l'aficionat eh, passar no, el dia de Llevant i ara passar el dia de Salagosa i de fet, eh, igual que vaig llegir el dia de Llevant, avui he llegit eh, en Twitter sobretot gent d'altres aficions d'altres per Espanya que diu en el nostre club se tiren en falta iniciatives com aquesta que està tenint el València amb la seva afició ah, sí. quan les coses se fan mal se diuen i quan se fan bé també i jo crec que en aquesta història en tota el València ha encertat tot allà absolutament i ha continuat en la seva línia independentment de lo que han fet altres clubs i, mm -hmm. i han mm -hmm. seguit i han apoyat i això per ahir, per ahir, xapó mm. Sí, m'hauria agradat a lo millor per, per, per redonir, arredonir, per arredonir mm -hmm. eh, el detall pues a lo millor que els jugadors eh, contribuïren un poc també a la iniciativa i ja les entrades, no? però bueno al final sí, a l'aficionat lo, lo que importa és que que li ajuden, no? Això algun club ho ha fet, és una, això sí que és bo. Algun club ho ha fet també, sí, és veritat. Alguns jugadors, eh, Alguns jugadors eh, recorde, sí, sí, sí que ara jo, han finançat... Jo no, no recordo, però en efecte, sí. ara que ho diu... Te, dic quins, te dic quins shorts, i és el molt recent, és el Llevant. L'Eibar. L'Eibar. L'Eibar. El Llevant també ho han fet, eh? Imagina't l'Eibar, evidentment, dels emoluments que tenen. Correcte. No? I el pressupost i, I, el i pressupost la capacitat, i perquè és un poble limitat en població i tot. Molt limitat, sí. per cert, eh, és un fetitxe equip, eh? és una cosa... Sí, però mira, eh? m'agradaria que salvara la veritat. Ah, I ho té relativament fàcil. Té que guanyar el Córdoba. I ja està, no? No. No. Està la mateixa no, descens, eh? Té que guanyar sí. i, i, i que guanyar... Estava clar Almeria. Claro, <laughs> ja, ja, és que jo això dona per fet. hermana, Germanament. és que jo això dona per fet, que guanye, que guanye, que guanye no, de València. Que té, pues, Bueno, ja, veure... No, no, si el que podem parlar és que el seu partit, teòricament, el té guanyat, però dependís dels altres... Sí, però perquè... quan depèn del València, pues, se eh, poden estar tranquils. Per exemple. <laughs> <laughs> volem, poden estar tranquils. Eh, volem. Eh, eh quin equip... Això, perdona, va passar. Conforme avança la setmana, ara l'estat, el, el, el latir del, del, del cor valencianista està molt, molt preocupat, però conforme avança la setmana, i jo crec que el divendres per la nit es parla del 0-3. A mi sí. se va passar ja, eh? eh? O sigui, jo, ahir, clar, jo ahir pensava sí. que el València era quint, este matí que era quart, i ara pensa que va ser tercer. Clar, <laughs> però segur, no, no, eh? no, és que, és que és així, no, no. Però no. segur. I a divendres ma... penses que lluiten per la Lliga. Ma, ma, no, no, però... Això l'any que ve. Clar, que... Ara la gent estarà pendent a veure si el sorteo de Nadal del dijous mos toca que el, el ven els punts de Villarreal. A, a, a Villarreal. No, exacte. Almeria. <laughs> Perdoneu-me. El Villarreal no hem anat No hem anat tant. Els seus objectius i el felicitem no, no, des d'ací. El, el, Villarreal a tot el futbol valencià és un èxit. Sí. Llevant, Eh? El Llevant salvat per dos gols d'Iborra també, eh? Sí, sí, no, molt bé. Tot el futbol valencià, l'any que ve el tindrem això, és la notícia més important. Quatre equips, una altra volta en primera divisió, que crec que és el millor per a, per a tots. Eh, encara que, malauradament, eh, eh, bueno, va, vas a deixar-ho ahí. Senyors, eh, per, al per al dissabte, quin equip fem? No? A veure, a hores d'ara, les impressions després de que els metges han avaluat és que André no arriba i Enzo podria arribar. Amb totes aquestes variables, la pregunta és... Pues jo he t'he la una. Jo ja a donat una solució. Orban d'arrere i Gallà d'interior per a tu. Ja tens una, una solució. A partir d'ahir... Però continuem tenint un problema, que és... Home, però el problema de València el tenim sempre que els tres mitjos titulars que en tinguem, mm -hmm. quan li passa a algú dels tres mitjos tenim un problema. No tenim ningú que tingui la capacitat de suplir-lo. I això és el gran problema que té el València. Però tu canviaries de sistema? Eh? Jo no, no, no. L'únic que estic fent és potenciar lo es que, que jo Es que yo lo que estoy mm. els dos exteriors. Veure, tu, estàs tú, mi... tu estàs clar que en cabota, en que Gaia de interior No, no, porque tú el que tens ahora no está en plena forma pero y yo el que jugue Rodrigo de Pol. perfecto pero, lo que llevo Antes, antes que... pero, ha, ha de jugar Rodrigo de Pol. Pero lo que yo estoy demandando es ya una baixa en el centro del camp pero a disarte dit. Rodrigo de Pol. Rodrigo de Paul, eh, incluso, en este caso, podría eh, suposar eh, cambiar el sistema si no vos colocarás a Rodrigo de Paul en Javi... que el sistema suicidarse. En, Javi en Parejo. No, pero ¿con qué suicidarse? Mira, yo. los han cambiado todos los que, lleg... entrenadores perdón que que en el de decisiu cambiar las ideas en el que es pegarte un tiro en el peo Y que es la mayor causa de derrotes Tens que fer... En banda, a banda de que això no, no, no ho va fer, segur. I jo estic d'acord en aquesta manera eh, de pensar. Jo crec que ell va a morir la setmana per a intentar que juguen els mateixos d'ahir, canviant a André Perenzo Pues sí, no. Jo pense que ell va morir André per Perenzo. intentar fer això. Pues... A, a partir d'ahir, que bueno, és una proposta. No, no, Lo, cada Me preocupa no. d'aquesta proposta que, que, xuen, que és que xuen estiguen al 100%. O sigui, no perquè té que jugar a veure, Enzo, jo... si no està bé, pues que no xue. Jo, Jo, Julián, pensant en Nuno, jo estic d'acord en tu. Jo pense que en Nuno va a fer això, però el que a mi m'agradaria és l'altre. Però pensant lo que, eh, lo que ha fet Nuno al llarg de la temporada i les seues idees, jo crec que va intentar eh, evidentment posar a Enzo per André i punt, i ja està. Inclús tornar en Piat i Fegulí al Càcer. Pues, cosa que a mí personalment no, no m'agrada però bueno, pues, eh, pensa, Home, pensa... el que volem ara és que faig el que faig que ser -te, sí, no, no, clar. i tens, no, no, que guanyi claro. no, no, per descomptat <laughs> sí. la veritat és això perquè ell va fer el que, que sí. era convenient el que volem és que va ser i ja està perquè és, no és un problema de plantejar-se un futur és un present a més de, de dies mm La historia es que no se que tenga tampoco más opciones de eh, o, es o, es es o Rodrigo de Pol. No, no, no, la, la o sí que ni uh, la que dios una y la que dice es la segunda volter sí que ni ha una otra cosa que... Sí que entre Orban, a mí a ver, eh, yo eh, que no va a hacer eh, porque con coneguenta, en uno, y es ser que Piatti no está pero mira, ni en el Bernabéu, la Día y por el aspecto defensivo de lo que ayuda etcétera etcétera le agradamos agrada Piati Piatti. Entonces, després... Eh, sí, però quan eh, ja està molt bé aquesta temporada, però tinc una lesió desgraciament i la sí, forma... Sí, de la lesió Piatti no, no, no és, I és ni És un que li costa sí. i és una pena. I recordeu que donem per fet, que va ser així, que evidentment va jugar Paco Alcácer, però no, imagineu-vos no, no. si se, si se n'anem eh, eh set mesos darrere, quan fitxarem a Negredo, que probablement donarien per fet que jugaria el Baró Negredo de titular. Home, si tu la pel·lícula veus antes de començar... Mira, mira, mira Negredo... No és, no, és, no és la setmana, perquè jo és el primer que he dit quan arrancava avui a les 11 i mitja, no, de temps de que parlar, esta és sí. la setmana en la que el que hi ha que fer és concentrar-se en la Meria. Sí, sí. I que temps hi haurà. Mm. Però temps hi haurà també que, de mm, parlar. De parlar, sí, sí, cal, cal. I jo crec que Negredo mereix un capítol a banda quan acabi la temporada. Mm. Correcte. Ara, ara que anar tot Ara és canalitzar-ho tot. Tots junts. Sí o mm. sí, cap a Almeria. I cap a Passi el que passi tinga la sort l'entrenador d'acertar el sistema és que sigui el millor, que guanyem i punt, i el més serà ja comentar en temps i tranquil·litat uh mhm. -huh. De cara a aquest encontre decisiu, com diguem, del cap de setmana de dissabte 6 i mitja de la vesprada en el qual València es juga la vida, al igual que, que l'Almeria i ara era igual que el col·legiat no, el col·legiat li igual el col·legiat faig el que, <laughs> faig el que faig va continuar xulant en primera divisió i sí, sí que no juga absolutament res el qual mm. també va ser tranquil·litat mm. a l'hora de eh, fer-hi fer desfer no és Almeria precisament un estadi que se li dona mal al València contra el futbol el juego del Mediterráneo. Ja, però és que de veres que el passat no val com a referència mm. per assegurar mm. res és que això ho han dit molts viatges i... Sí, però tu saps, Jaume, quan un estadi se te creua... Home, si ara tinguem que anar al camp de l'Espanyol, per exemple, a mi em preocuparia més, i este any mm. han guanyat. Sí. sí. guanyat, guanyat. Però, però bueno, a no, mi no, no te paravis de camp, correcte. Claro. Mm. Però, jo, jo crec que els jugadors també són molt de, de fer aquestes càbales entre ells ho comenten prou. Sí, però també tenim que veure que és un equip molt jove, n'hi ha mm. pocs antius que, que tenen més històries per poder-se preocupar més. Mm. Pensa que tampoc del camp eh, mm. és jugador... Sí, perquè l'Almeria la primera volta així ens va posar les coses molt difícils, però també per errades pròpies del, del València. Claro. Tingué que remuntar, però també va ser un partit molt estrany. A última hora, un gol eh? falta de 5 minuts Exacte. per acabar. Sí, però, però també va rebre, no sé si dels dos gols uno va ser la pilota parada o els dos. Els dos, els dos, perquè els dos... Eh, Nuno va fer una cosa molt, molt curiosa que era que en el de esa puta tota parada posava André Gómez a marcar a Tomer Gemet, que és el del, eh, de l'Almeria. Exacte. I, clar, i, i, André i... Té, té moltes qualitats, però no és precisament l'home que puga tapar en una pilota parada clar. per concentració, que no sí. per cos, que André és un tio sí. és un chasis important, eh, eh, i això, mm. li va guanyar dos voltes eh, Tomer Gemet a André Gómez i, i li va complicar la vida a València, fins a tal punt de que acaba solucionant sí, el eh, Negredo sí, de, perquè a més eh, en un trau els dos extrems a obrir el camp tot el que pot i comença a sentar-li balons mm. hasta que una la sí, pesca per dalt en, en, falla un en una, igual i correcte en una exhibició de Gallà per cert aquí, aquí bueno, partit sí, és veritat. fa moltes mm. normalment sí, mm. en una exhibició absoluta de, de José Luis Gallà una més mm. una més una més eh, eh, que no és ni la primera ni l'última esperem que hi hagi molt, molt més bueno, pues ho deixem així eh, esperant que quan se reuneix una semana que veía ja estiguen que el Valencia és y algún día para parlarem de la previa que, no lo, que ya no es lo que era la previa en fin de cualquier manera eh, vos recordé ya que de ella la portadora de Madre Super que es no hay excusa que a mí me pedís un bon titular eh, nosaltres tenim que empentar, tenim que remar, tenim que sumar, però sobretot els jugadors tenen que veure que, en efecte, com diu demà la portada de Super, no hi ha excusa i que han de ser sabedors de lo que juguen. Així que, senyor Montoro, un plaer retrobar-lo per així. Ha tornat vostè en una forma extraordinària. Sí, eh? sí, sí. Costa, eh, Sí, sí, no, si és que, mm. tio, et dona fetxa. Eh, <laughs> fetxa. Jaume, gràcies. Vosaltres. Xavi, gràcies. Molt bé, bona nit. Ho deixem així demà dos i mitja, eh, no, tres menys quart, en la tele i en la ràdio, el Supermurciélago, a les onze i mitja tornem els de